neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sunne koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Ahlan wa, ahlan o marhaban bikum, dobrodošli u još jedno naše druženje sa Allahom dželavala knjigom, Kur'an i Kerimom. Dakle, družimo se s komentarom Allahove subhanahu wa ta'ala knjige kako bismo saznali šta nam naš uzvišeni gospodar prije svega poručuje, kako bismo radili po tome, postupali po tome, kako bi inšallahu teala Allahom dozvolom nam se spustio kimet, smiraj, Allaha milost, kako bi se meleki nadvili na ovom našem skupu i kako bi nas Allah djelavala sve spomenuo kod sebe na uzvišenom skupu, posebnom skupu meleka i kako bi inšallahu teala prije nego li ustanemo Allah subhanahu wa ta'ala oprostio nam grijehe da ustanemo sa ovog mjesta čisti od grijeha. Uz Allahovu dozvolu, dakle, nastavljamo s komentarom sure Ali Imran. Sure Ali Imran. prilike je proteklo je tri predavanja iz komentara sure Ali Imran. Došli smo do jeli, 14. ajeta nemojte nikada zaboraviti u vidu dakle povodom koga su ovi ajeti objavljeni tako da ste dakle bolje da razumijete razumijete i komentar ovih ajeta dakle povodom delegacije iz kršćana koji su došli Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam nakon toga počela je da se objavljuje sura Alu Imran i nekih ili 30 40 ajeta objavljeni su povodom dakle pa vidjeli ste da u dobrom dijelu maltene u svim ovim ajetima do sada Allah subhanahu wa ta'ala spominje jedne i druge spominje dobro i loše, spominje vjernike i nevjernike kako bi ta delegacija uzela i vreta, kako bi uzela pouku kakvi da budu, da li da ostanu na onome na čemu jesu ili da se prihvate onoga što Allah dželavala obećava svojim pokornim robovima. Pa ako ste ako se sjećate, dakle, u zadnjem ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala spominje kad kane lakum ajetun fi Dakle, njima oni imaju jasan dokaz. Vi imate jasan dokaz u dvijema skupinama, Skupinu koja se borila na Allahom putu i drugoj nevjerničkoj skupini. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala spomni na takav način. Imate jasan dokaz. Koga Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ju ejidu bi Koga Allah subhanahu wa ta'ala hoće, on pomaže svojom pomoći. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo i dakle to bismo mi trebali koristiti u svom obraćanju ljudima, u svom pozivu, u svom razgovoru s ljudima spominjati jednu i drugu stranu. I jednu i drugu stranu dodamo jer Allah je dao čovjeku razum da odabere ono što je bolje, ono što je bolje za njega. I mi bismo trebali dakle koristiti tu metodu spominjati dobro i zlo kako bi čovjek odabrao ono čemu je dobro za njega. Allah subhanahu wa ta'ala i dalje nastavlja. Pa kaže u 14. ajtu زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ljudima su uljepšane strasti ljudima su uljepšane strasti prema ženama, muškoj djeci, dakle sinovima, tovarima, prevelikim tovarima zlata i srebra, posebnim konjima koji su se, kao što će doći u komentaru, o kojima se posebno vodi briga, koji su određeni za posebno životinjama, hajvanima od toga, dakle, najčešće što se spominje jesu deve, stoka, krupna, sitna, krave i ovce i također ljudima su uljepšane strasti prema zemljoradnji. Harf, plodovima koji izniču iz zemlje, prema zemljoradnji, dakle i onoga što proizilazi iz toga, dakle prema plodovima koje oni siju. Kaže, velike hajati dunja. To su uživanja na dunjavučkom životu, u dunjavučkom životu. Wallahu indahu ma'ab. A Allah, kod njega se nalazi najljepši povratak odnosno oni koji se vraćaju Allahu kod njega će naći najljepše. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje jednu skupinu ljudi i pred kraj ajeta počinje s drugom. Nagovještava da bi u sljedećem ajetu, 15. majtu spomenuo drugu skupinu. Pa kaže Zujine li nas hubbu šehavat Ljudima su uljepšane strasti ili doslovan prijevod ljudima je uljepšana ljubav ka strastima. Pazite, ovdje dakle koliko je Kur'an precizan. Nije rečeno, pa, pa dalje nabraja Allah subhanahu wa ta'ala prema ženama, prema djeci. Nije rečeno ljudima je uljepšana ljubav za ženama, za djecom, muškom djecom, za zlatom, za srebrom, već za strastima. Da ljudi strastveno vole žene, mušku djecu, zlato, srebro i što je spomenuto. A dakle velika je razlika. Jer onaj koji voli ženu, voli dijete, voli i metak, i ono što je spomenuto, ima to, ta ljubav ima svoju granicu. Ta ljubav ima svoju granicu. Kada dođe nešto što je vrijednije od njih, ostavit će se toga i daće prednost onome što je vrijednije. Međutim, kada čovjek strastveno voli ženu, kada voli djecu, kada voli imetak i ono što je spomenuto, onda će sve drugo da žrtvuje za to. Zato dakle ovdje govor nije o dobroj skupini ljudi. Nije o dobrim Allahim robojima. Već oni koji strastveno vole spomenuto i sve drugo žrtvuju za ovo. Samo da dođu do ovoga, sve će drugo žrtvovati, čak će žrtvovati vjeru. Čak će žrtvovati Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali zašto? Pogledajte, rečeno je uljepšano je. Ljudima je uljepšana ljubav prema strastima. Dobro, ko je im to? Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro, zašto Allah? Zašto je Allah ljudima uljepšao da bi ljudi bili, kako smo rekli, ovo nije govor o dobroj skupini. Da bi ljudi bili nepokorni. Da bi ljudi čak Allaha, Allahu vjeru žrtvovali zbog ovoga. Allah subhanahu wa ta'ala je uljepšao da stavi ljude na ispit. Allah subhanahu wa ta'ala je ljudima uljepšao ovo. Strast za spomenutim. Pa neko se odaziva tome i je doista Allahu vjeru za spomenuto, dok drugi, Allahu indahu husnul ma'ab. A Allah kod njega se nalazi ono što je najljepše. Onaj ko se bude vraćao Allahu, kod njega će naći ono što je bolje od toga. Dakle, ima i drugih koji neće žrtvovati, koji će voljeti spomenuto, kao što je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, kao što su bolji od nas daleko, voljeli žene, voljeli imetak, jel tako, nešto od dunjavnika, međutim nisu to voljeli strastveno. Ima dakle onih koji to vole strastveno i sve će žrtvovati da bi postigli ovo spomenuto, dok drugi ne ima to svoju granicu. Zna se ko je preči. Zna kome se daje prednost ukoliko dođe do sukobljavanja. I dakle, ovo spomenuto, žene, djeca, uglavnom benin, ili tako, kad se kaže avlad, valod avlad, onda obuhvata i mušku i žensku djecu, arapski termin. Dok kad se kaže ibn, misli se na sina, benun, ili dakle u ovom, ili u objektu, padežu objekta, dakle benin, ima dakle značenje muške djece. Benat jesu ženska djeca. Zašto ovdje, prije svega zašto su spomenute žene? Prije svega strasti za ženama. Zato što su ljudske strasti najviše okrenute prema ženi. I zato što je žena najveće iskušenje za čovjeka. Kao što je poznato, Selef je govorio da mi uđe šeitan i da boravi šeitan sa mnom u sobi, lakše bi se borio s njim i izdurao njega i u njega nego da mi dođe žena. Povojao bi se za sebe. Da mi dođe žena. I kao što vam je poznato u hadisu, jasnom hadisu, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam kod Buhari kod muslima i za sebe nisam ostavio veću fitnu, veće iskušenje za ljude od žene. I za sebe nisam ostavio veću fitnu, veće iskušenje za ljude od žene, za muškarce od žene. Pa je dakle Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ono za čim ljudi najviše žude, strastveno vole pojedini i otprilike po tom redoslijedu. Pa dakle prvo su spomenute žene. I vidimo ovdje dakle da čovjek strastveno voli ženu, da će sve žrtvovati da dođe do te žene. Zašto? Da se s njom a, e, potpomaže u pokornosti? Ne. Već počesto oni koji strastveno vole ženu ne vole svoju ženu i ne vole u braku. Već dakle uglavnom je to mimo braka. A pa dakle još čini harame. Zatim sinove. Oni koji strastveno vole sinove, ne da bi se njima pospomagali u hajru u dobru, već da bi se oholili, uzdizali, jeli, veličali sa tim sinovima. Kao što je bilo poznato u predislamsko doba, u doba džahilijeta, da su se ljudi hvalili, hvalisali muškom djecom. Ako bi im se rodilo žensko dijete, snebivali bi se ono što su pripisivali Allahu, ili tako, da je Allah subhanahu wa ta'ala, da su meleki Allahova djeca, ne billahi ta'ala, da ženska djeca, su meleki kćeri, Allahove kćeri, ne billahi ta'ala. Pa kada bi se njima desilo ono što pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala, njihovo bi se lice pomračilo, kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Zuhruf i mnogim ili drugim surama ne, znali, ne bi znali što da rade. Da li da se kriju od naroda poniženi ili da to žensko dijete živo zakopaju u zemlju. Takav je bio odnos prema ženskoj djeci, a prema muškoj sa muškom djecom su se hvalisali, dičili. Koji ima više sinova, on je bio bolji, on je bio ugledni. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala spominje zlato i srebro. I to dakle velike gomile jeli, kako Allah dželle vala kaže Wal qanatir al muqantar. Qanatir je množina od kintar. Kintar kaže se stotinu tovara. Kintar je stotinu tovara. Zlata ili srebra, kako je spomenuto, zlato i srebro. Stotinu tovara. A kanatir je množina od kintara. Da pa možeš misliti. Još al muhantara. Kako se to reklo? Punih, prepunih. Ne stotinu tovara, već mnogo više od toga. Od zlata i srebra. Čovjekovo oko najviše sja kad ugleda zlato i srebro. Jeste, dakle, ima i drugih imitaka koji su vrijedni, ali zlato i srebro posebno je li kod čovjeka. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala spominje konje. I u ranije vrijeme, i, i mi smo to donekle zapamtili, također konje su bili simbol veličine oholosti. Kad se kroz čaršiju, ha, vozilo u kočijama. Pa posebni se vozili. Nije mogao svako da se vozi u kočijama. Nego, dakle, to je bio merak. I posebno, dakle, oni koji su imali metka, oni se vozili dok sirotinja njima pripala kraj puta. Kraj. Pa se uzdizali. Tako je bilo i ranije. Dakle, konji su bili simbol ponosa, simbol jel, nekakve veličine jel, oholosti i slično. Međutim, ovdje kaže el musavvane, dakle konji koji su posebno za to odgajan, za to korišten, obilježeni. El musavvane jeste dakle obilježen, doslovan prijevod obilježen. Dakle, posebno u tu svrhu pripreman. Posebna briga i pažnja posvećena, posvećena njima. Vol an'am, pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje konje, zatim spominje ostale hajvane, ostale. Dakle, u to vrijeme i do skorašnje vrijeme predno su imali konje, zatim ostali, ostali hajvani. Dakle, deve, poznato nam je iz hadisa, da sa dunjalukom cijelim porede se posebni hajvani. Da koliko je dunjaluk vrijedan, toliko su vrijedni određeni hajvani. Koji? Iz kojeg hadisa? Crvene deve, je li tako? Jer jednom rivajtu je došlo, kada je trebalo da bitka na Hajveru, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam poduži, događaj i prelijep za iščitavanje. Kada je uveče, dakle uoči bitke, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam klanjao namaz i rekao zasigurno sutra ću dati raje, sutra ću dati barjak čovjeku koga voli Allah i njegov poslanik i koji voli Allaha i njegov poslanik Allah će mu dati fetah, pobjedu na njegovim rukama. Allah će dati pobjedu na njegove rukama. Pa kaže, svi su, niko nije spao. Treba se odmrti za bitku meca. zatim kaki? Allahov poslanik sallallahu alejhi rekao dajem barjak. Na njegovim rukama Allah će dati pobjedu, međutim to nije ni vrijedno prvog spomenutog. Allah ga voli i voli ga poslanik. I on doista voli Allaha i Allahov poslanik. Pa svi su proveli, probdjeli noć u razmišljanju. Koje je taj sam ja? Šta imam kod sebe da me Allah voli? Pa su ustali jutro na sabah. Poslanik sallallahu alaihi sallam kada je predao selam počeo da se proteže. Nakon što se okrenuo počeo da se proteže i traži jeli, osobu tu. Pa Omer radi Allah također se proteza. <laughs> da kaže Omere. Međutim, pitao je gdje je Ali ibn Ebi Talib. Gdje je Alija? Gdje je Alija radi Allah pa je rečeno da se žali na oči, da je jeli, imao bol u očima. Pa je rekao da dođe i on, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, je pljucnuo jeli, u oči i prestala je bol u njegovim očima. Zatim mu je dao barjak i rekao, idi polahko, sve dok ne dođeš na njihov jeli, teren, zatim ih pozovi jeli, da posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Muhammed Allahu poslanik. Nakon toga je rekao, da Allah svojim sebebom uputi samo jednog čovjeka. Bolje ti je od stada crvenih deva. U drugom rivajetu stoji bolje ti od cijelog dunjavka. Ili bolje ti od onoga što sunce obasja. Sunce obasja cijeli dunjavka. Dakle, vidimo ovdje poseban, posebna dakle, vrsta tih hajvana koji su se vrednovali u to vrijeme bile su, bile su deve. Bile su deve. Zatim, dakle, ostala stoka. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ispominje an'am An'am, kao što znamo, jel ima sura u Kur'an, Kerim, životinje. Jel, an'am. Nakon toga, jel vol harf, jer ima ljudi koji strastveno vole taj posao i ostavit će i namaze i ostavit će mnogo šta zbog dakle tih usjeva, zbog plodova, pogotovo kada dođe vrijeme berbe, kada dođe vrijeme skidanja. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zalike metaul hayati dunja. Zalike meta Dakle, to je uživanje al dunja, na dunjalučkom životu. To je dakle uživanje na dunjalučkom životu. Dunjaluk, eto i kod nas se koristi ta riječ dunja. Dunja. Ima dakle ova riječ više značenja. Onaj život koji je prije. Hm? E, tamo. E, e. Ima dakle i onaj značenje onoga koji je prvi, ahiret drugi ahiret će doći kasnije. Dunjavuk Ima također značenje onaj koji je prezren. Ahiret je posebno vrijedan. Slično dakle kod nas, po našem jeli onaj koji je donji. Dunja, onaj koji je donji. Zato se kaže to je uživanje u ovom prezrenom životu. Na ovom prezrenom životu. Na životu koji je prezren, koji je donji koji je manje vrijedan ili koji nije nikako vrijedan. Koji nije nikako vrijedan. Dakle, makar se sve ovo objedinilo u jednom čovjeku. Dakle, imao i žene koje strastveno voli i sve je dao za njima. Ima i sinove i diči se njima i zlata i srebra, kantare, doline i sve ovo ima, sve to prolazno, sve to manje vrijedno. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ništa to ne vrijedi makar čovjek da ima dakle sve ovo otiće od njega ili će on otići od toga ili će izgubiti prije ili kasnije on spomenuto ili će on otići ostaviti to nekome drugom na uživanje zalike metaul hajati dunja to je uživanje na ovom donjem životu na ovom dunjavskom životu na ovom prezirnom životu wallahu indahu husnul ma'ab a Allah kod njega je najljepši povratak Kod njega je najljepši povratak. Odnosno, kod njega se nalazi ono najbolje, ono najljepše. I pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Prvo, što spominje? Ha? ne, ovo riječ, Allahu Allah prvo spominje sebe, pa ono što je kod njega. Allah prvo spominje sebe, pa onda spominje nagradu. Jer je što bitnije? Allahova blizina. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje jeste da je rekla Rabbi bni li indaka bejten fil Primjer vjernicima je žena faraona koja je rekla gospodaru sagradi mi kod sebe kuću u džennetu. Sagradi mi kod sebe kuću u džennetu. Allahova blizina to je nešto dakle najvrijednije. A opet i ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno je vrijedno i zasigurno je naj, najljepše. Pa dakle neke koristi iz ovih kuranskih ajta ili iz ovog kuranskog ajta. Dakle vidimo mudrost Allahovog subhanahu wa ta'ala uljepšavanja spomenutih stvari. Žena, dakle da su ljudima uljepšane strasti prema ženama, prema djeci, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala jeli sve nas stavio, stavio na ispit. Jer da nije tog iskušenja, da nije uljepšavanja zla Praktikovati vjeru, vjeru bilo bi lahko i svi bi se pozivali da vjeruju i svi bi vjerovali. Kako bi se moglo provjeriti ko je doista jeli, jakog imana, koji je doista vjernik, da nema iskušenja. Kao što je poznato jeli, fitna, fitna, kad se jeli, spominje i obrađuje taj termin, spominje se primjer željeza i hrđe, da je fitna, iskušenja da su poput dakle željeza koji se stavi u vatru da se dakle ona jeli, hrđa da spadne sa tog željeza. Da se i kod nas se kaže, jeli, čovjek se u iskušenjima kali. Jeli, kao što dakle i željezo Zatim, dakle, iz ovog kuranskog ajta možemo shvatiti da onaj koji strastveno ne voli spomenuto, on se ne kori. Kori se u ovom ajtu onaj koji strastveno voli žene, voli djecu, dakle, i sve drugo žrtvuje, čak, dakle, i Allahov vjeru žrtvuje za, jeli, spomenuto. Dok, dakle, onaj koji voli normalnim granicama, dakle određenim granicama, on se ne kori. Zašto? Zato što je Allahov poslanik alihi salacan je rekao be ileje min dunjakom en Meni od vašeg dunjaluka učinjeno dragim, učinjeno su dragim žene i miris. Jel? I slično. Jel? Posticao je, jel tako, zbog čega se islamski učenjaci razilaze, posticao je na brak. Učenjaci razilaze, da li je vađib, da li je vađib, fard za ženiti se, ili dakle samo sunnet, ili je samo je sunnet naprotiv, dakle, većina šerijatskih tekstova došla je u naredbi, došla je u imperativu, jeli, i slično. Uglavnom, dakle, to nije pokuđeno. Naprotiv, dakle, čovjek treba da to voli, međutim, strastveno ne. <clears throat> I vidimo, dakle, koliko e, koliko je Kur'an precizan i koliko su kur'anski termini precizni kada kaže hubbu ljubav, strastvena ljubav ljudima je uljepšena strastvena ljubav prema ženama jer doista čovjek sve što čini od grijeha čini to iz strasti. On dakle voli svoje strasti, prije svega strasti i strasti ga vode do toga. Kako kaže Ahmed ibn Ali al-Makrizi u svojoj knjizi koja je najbolja knjiga napisana iz Tevhidu Luluhije. Dakle iz Tevhida koji govori dakle tevhida obožavanja Allahovog subhanahu wa ta'ala e, dostojnosti njegove dostojnosti da se jedino on obožava Teđridu Tevhidu Mufid. Da dakle čovjek koji obožava lažno božanstvo, ne obožava njega, već obožava svoju strast. Strast od njega traži, neće da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala i straži mu strast drugog Boga. On obožava svoje strasti, a ne dakle dotično božanstvo. Zatim vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u spomenutom to spominje ono što ljudi, većina ljudi ili dakle određena skupina ljudi najviše voli strastveno, najviše voli žene, djecu jeli, i slično. Allah subhanahu wa ta'ala jeli spominje po redu. I vidimo da ovdje da žene mogu biti fitna za nas. Da djeca mogu biti fitna za nas. Da djeca, naša djeca mogu biti iskušenja. Kada nisu iskušenja, kada se dakle sa svojom djecom i oni sa nama, svojim roditeljima potpomažemo u dobru ako se budemo uzdizali sa svojim djecom, ako se budemo oholili sa svojim djecom, onda je dakle to iskušenje, iskušenje za nas. Zatim vidimo i prepuni tovari, dakle zlata i srebra, vidimo dakle da ljudi, ta skupina ljudi, koliko god da ima imetka, voljela bi da ima još više. Dakle, pun, ne, te ga još pretovari. Još ga pretovari. Ima pun tovar, ne, prepun, hoću još, jeli, ljudi voli više. I vidimo, jeli, zašto su se, subhanallah, i brat veliki, zašto su se Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, ponajviše odazivali njegovom pozivu, ko? Sirmasi. Nisu bili iskušani metkom. Nisu bili iskušani metkom, da ga vole, da se ne mogu odvojiti od njega i slično. Zašto će siromasi ući u džennet prije drugih? Jel? zato što su i obračun svakako lakše je položiti, ali i zbog dakle ove stvari što se prvi odazivali, što su bili stariji u islamu. Jel. Zatim vidimo dakle ovdje savjet Allaha subhanahu wa ta'ala upozorenje svima nama da ne žudimo za ovim stvarima jer su to prolazna dunjavučka uživanja da su to uživanja na ovom prolaznom životu na ovom prezirnom životu na ovom jeli, životu koji će jeli, zasigurno proći i koji dakle nije vrijedan, nije vrijedan toga. Velike mi tala. hajati Dakle, to su prolazna uživanja na ovom, na ovom svijetu. Međutim, kao što rekao, koliko čovjek to strastveno ne voli, voli dakle u određenoj mjeri, to treba da voli radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, čovjek ima svoju djecu, ima svoju suprugu, ima svoj imetak, dakle treba da to voli i da se brine za to radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I sve. Dakle, ovaj kuranski aj također indirektno nam govori da čovjek sve što ima na Dunjanku, sve što posjeduje, sve što radi, da to treba da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne, radi svojih strasti. Ima dakle skupina koja to voli radi svojih strasti i sve će žrtvovati radi tih svojih strasti. Dok ovamo čovjek, vjernik, treba dakle da sve to podcini Allahu subhanahu wa ta'ala. Da dakle to čovjek voli iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bude volio to iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, brinuo se o tome, jeli kada dođe pitanje da treba da to založi, da ženu, djecu založi za Allaha, Allahu vjeru, neće se dakle nimalo, nimalo jeli, dvoumiti. Ili, I vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje opisuje taj dunjaloški život, da je on donji, da je on prezren, jeli, umanjujući mu vrijednost, kako bi vjernici shvatili vrijednost ahireta, kako se ne bi vezali za, za dunjalog. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o toj drugoj skupini. Kul, e unebijukum bi khairi min dalikum. Reci, hoćete li da vas posebnom vješću obavijestim onome što je za vas bolje. Kul e onebilkum bi hajri min zalikum. Koji uče arapski jezik znaju da je vijest, u arapskom jeziku najčešće se koristi termin haber. I kod nas je ta riječ prošina. Haber. Međutim, ovdje koristi se dakle druga riječ. Nebe. Imamo također jednu suru u zadnjem, jeli, zadnji džuz, po njoj je dobio. Nebe prevodi se kao vijest. Jest došlo je nebe u lavim i lavim je dakle velika vijest, ali nebe, sama ova riječ po sebi ima dakle značenje velike vijesti, posebne vijesti. Dakle, ovo o čemu ću vas obavijestiti, hoćete li da vas obavijestim, ovo je posebno. Posebno dobro za vas. Mnogo, mnogo bolje od prethodno spomenuto. Zašto se vjerovjesnik zove nebi zato pa što je došao sa posebnom vješću od Allaha subhanahu wa ta'ala i slično pa kul e bi khayri min zalikum hoćete li, da vas obavijestim posebno s posebnom vješću onome što je za sve vas bolje od toga pa kaže lilladine za one koji se budu bojali Allaha inda rabbihim opet kod njihova gospodara čekaju ih bašće kod njihova gospodara opet dakle u blizini njihova gospodara jer arš iznad dženetu firdausa Allah iznad arša dakle i na takav način Allah subhanahu wa ta'ala je blizu blizu džanetlija jer عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار dakle za one koji se budu bojali Allaha kod njihova gospodara čekaju ih džennetske bašće kroz koje teku rijeke. Džennatin teđri min tahti helenhar. Ima neko da uči arapski jezik. Taht. Šta znači taht? Ispod, je li tako? Ispod. Ispod čega? Kako prevesti ovaj dio ajta? Za one koji, su, koji se budu bojali Allaha, kod njihova gospodara inda rabbihim Jannatun teđri min tahtiha džannetske bahče kako će, teći? Ste čitali opis džennetske rijeka? Kuda će teći? Ispod zemlje? Koja korist ako budu tekla ispod zemlje? Ako će teći, teći ti kad budeš u bašči sjedio i podigao noge ispod tvojih nogu teku. Pored tvoje kuće teku. Rijeke će teći kroz džennetske bašće. Neće imati korita da teku dole niže, nego gore teku na površini. Na površini, dakle ravno sa, sa bašćom. Ne dakle da ima korito svoje. Nema korita. Ko poplava, ko bojica kada ide. Tako će biti džennetske rijeke. To će komentar. Halidine fiha, u njima će ostati vječno, o ezvađu mutahara i će čiste žene, o ridovanu min Allah i Allahovo zadovoljstvo. Zadovoljstvo od Allaha, Wallahu basirum bila ibad, Allah dobro vidi sve svoje robove. Dakle, reci, hoćete li da vas posebnom vješću obavijestim za ono što je bolje za vas? I vidimo odmah na početku Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na vrijednost toga kada kaže reci. Poslaniku sallallahu alaihi sallam je bilo obaveza da dostavi cijeli Kur'an. I one ajete koji ne otpočinju sa kul reci i one ajete koji otpočinju sa reci. Međutim, svi oni ajeti koji otpočinju sa kul reci ukazuju na njihovu posebnost. Dakle, posebno ovo treba da kažeš. treba da dostaviš cijeli Kur'an, da pojasniš cijeli Kur'an, a posebno dakle ovo. I također pratite kur'anske ajete gdje se kaže nama, na mi kažemo, kulu amen billah. Recite mi vjerujemo Allah. To je neka, to je nešto posebno. Da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. Dakle, kuranski ajeti koji odpočinju sa kul reci ili recite ukazuje na važnost onoga što treba da se kaže. Zatim pogledajte, kaže sa posebnom vješću da vas obavijesti. I također treće što ukazuje na posebnost, što će poslije doći, jeste pitanje. Reci, hoćete li? Hoćete li da vas obavijestim? A kada čovjek te pita i poslije ti kaže, ono što ti kaže, više, bolje, čvršće će ostati pri tebi. Zapamtit ćeš zasigurno bolje. Pa pogledajte, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sa nekoliko načina ukazuje na posebnost onoga što će poslije doći. Dakle, sa onim što je bolje, bolje za vas. Nije rečeno za tebe ovog ili onog, već za sve nas, za sigurnost, za sve Allahove robove, najbolje ono što se nalazi kod njega i trebali bi svi Allahove robovi da traže ono što se nalazi kod njega. A ne dakle, da se vežu za prolazna dunjavuška sredstva. Međutim, ko doista traži samo to što se nalazi kod Allaha? Lilladine tako. Za one koji se boje Allaha. Ovaj lam, lilladine Dakle, lam dolazi posebno, lam el-ledine. Pa kada se spoji, onda je lilladine. Ovaj lam li je spojen sa el-ledine. Ovaj lam li ima značenje dostojnosti, istihkaka. Reci, hoćete li da vas obavijestim posebnom vješću o onome što je bolje za sve vas. Međutim, dostojni su toga, nije svako. Lilladine takav. To je posebno pripremljeno i dostani su toga lilladine takav. Oni koji se boje. Koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji su bogobojazni. Što znači biti bogobojazan? Kažu postaviti zaštitu između sebe i Allahove kazne kako? Činjenjem onoga što je Allah naredio ostavljajući ono što je Allah zabranio. Ko je bogobojazan? Onaj koji radi što je Allah naredio ostavlja ono što je Allah zabranio. Također postoje druge definicije da čovjek bude pokoran Allahu radeći po Allahovom svjetlu, odnosno znanju koje je došlo od Allaha i tražeći sevap nagradu kod Allaha. I da se ostavi griješenja po Allahovom znanju, dakle onako kako je došlo od Allaha subhanahu wa bježeći od Allaha i kazne. Uglavnom, dakle da čovjek postavi pregradu između sebe i je kazne i činjenjem onoga što je Allah naredio, ali kako? Iskreno radi Allaha. I dakle cilj samo klanjati, samo postiti, a ne imati čist ispravanje Već dakle to treba bude radi Allaha i ostavljajući ono što je Allah zabranio, kako? Opet radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, oni koji budu takvi, a doće dakle opet ajeti, spominju se osobine bogobojaznih u sljedećim ajetima. Lilladine inda rabbihim, opet kod njihova gospodara kod njihovog gospodara, u blizini njihova gospodara. Za oni koji budu bogobojazni u blizini njihova gospodara čekaju ih džennet čekaju ih bašće. Džennet je bašća. Čega? Najčešće se dakle prevodi kao jeli bašća. Džennet ima li još neka riječ slična ovoj riječi? Ha? Arapska, neku riječ, slično ovoj riječi minel džinneti nas, jel? Neko kaže minel džinneti nas. <laughs> Utječe se Allah od dženneta i ljudi, jel? Ne. Dakle, džini. Minel džinneti, dakle, minel džinneti. A džini su skriveni. Dakle, ne možemo ih vidjeti. Također, još neka riječ. Tako nešto, duša, srce. Mhm. Tako se Ne znam. Ha? Džan, ja, to je riječ ja, turska, turska riječ. Kako? Ne ne. Džennet, džin, ima džanin, Dženin je plod u majčinom stomaku. Vidiš, žena je trudna, ali vidiš. Utačko nekome, nije svima. Dženin. Zato se kaže džennet je bašća koja je prekrivena prekrivena i sakrivena, dakle bašća koja se ne vidi od krošnja tih stabala stabla sa svojim krošnjama, ogromna stabla sa svojim krošnjama, prekrila su, sakrila su od pogleda ono što se nalazi unutra. Doslovan prijevod. I ovdje je došlo džennat, množina. Džennat jednina, džennat množina. Dokaz da kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji mnogo džennita. Za svakog posebno. Za svakog posebna bašća. Poseban džennet. Jer svakome od vjernika kod njih su različiti stepeni. Za svakog vjernika su različiti stepeni. Oli kulin Za svakog od vas nalaze se stepeni. I nisu dženneti isti. Za svakoga. I također postoje dženneti koji su od zlata, postoje dženneti koji su od srebra. I sve što je u njima je od zlata i sve što je u njima je od srebra. Dakle, kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoje. Nije dakle jedan džennet. Nije jedna džennetska bašća već dakle mnogo, mnogo tih genetskih bašći. Hm. Teđri min tahti helen rekli smo, jeli, pored kojih, doslovan prijevod, ili u kojima, kroz koje će teći dženecke rijeke, kroz koje teku dženecke rijeke. Dakle, njih kod njihova gospodara, oni koji budu bogobojazni kod njihova gospodara, čekaju dženecke bašće kroz koje teku rijeke. Ne ispod kojih kako bi neko doslovno prevod, ne, već dakle kroz koje teku džemenske rike. Ispravno je, li kroz koje teku. Nije u redu da se kaže kroz koje će teći. Jer džemet postoji, džennetske bašće postoje, Allah subhanahu wa sve to stvorio i kroz njih teku džennetske rijeke i sada. Kroz njih teku rijeke. U suri Muhammed nalazimo opis tih rijeka, je tako? Četiri vrste. To su rijeka od čistog meda, vi ste od kraja počeli. <laughs> rijeka od, od mlijeka, rijeka od vina koje ne opija i rijeka od neustajale vode. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala suri Muhammed jeli, spominje mecelul džennet, jeli, primjer e, dženneta jeli, koji čeka vjernike i pa spominje džennetske rijeke. Zatim, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala spominje opet blagodat na tu, a to je halidine fiha, u njemu će ostati vječno Dakle, ne bojte se, u tome ćete uživati vječno. Nije kao zalike na hajati dunja. To je uživanje na prolaznom, ovom dunjalučkom prolaznom životu. Ne? Već halidine fiha, u njemu ćete ostati vječno. U njemu će ostati vječno. Oni koji se budu bojali Allaha, kod njihova gospodara čekaju i džemnitske bašće kroz koje teku rijeke. U njima će ostati vječno. Hm. Nakon toga, u ezvađu mutahara i imat će dakle čiste žene. Dakle, prvo kuća, kao što i kod nas, jel ljudi kažu čekaj, prvo mora imati kuću, pa on će se onda ženiti, Kuće, mjesto gdje će boraviti i nakon toga žene. Dakle, ono, duševno uživanje, dakle, smjeraj što bi čovjek rekao, siguran je, imam mjesto, imam plac gdje ću biti i ostati vječno, nakon toga treba mi da uživam tu, ja mogu vola sam, Adem alihi sallam nije mogao sam, iako je boravio u džanetu, a treba čovjeku, Allah subhanahu wa ta'ala spominje, dakle uživanje nakon toga. Sljedeće uživanje, azvađu mu tahar. Međutim, može li čovjek živjeti sa ženom bez, bez kuće? Hm? Trebalo bi da može, <laughs> trebalo bi da može. Jer žena bi trebala da ruku pod ruku sa svojim mužem, gdje on, tu i ona. A ne da traži stan pa će se onda udati. Jel? Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje od manjeg ka većem uživanju. Pa prvo spominje dženecke bašće, nakon toga veće uživanje žene, žene i kaže o izvođu tahara. čiste žene. Čiste žene od svega. I od tjelesnih manjkavosti i od, ne znam, duševnih manjkavosti, ako se može reći. Duševnih manjkavosti. Dakle, neće žene u džennetu snalaziti ono što snalazi žene na dunjalku. Nema hajza, nema ni falsa, nema porođaja, nema, ne znam, znoja i ostalog. Dakle, što sve nas na dunjalku snalazi. Nit, dakle, ha? Nema ljubomore. Dobro, ovo drugo. Niti, dakle, ima svađe, niti ima ljubomore, niti ima zavisti, jeli, nema. Ništa od toga. Žene u svakom smislu bit će jeli čiste o azvađu bit će čiste onaj koji bude imao ženu na dunjaluku bude vjernik, bude vjernica ta njegova žena će biti i žena na ahiretu jel tako to će biti njegova žena i na ahiretu ona žena koja se bude dva puta udavala ili više puta se udavala pa bude dakle imala na dunjaluku više muževa postoji razilaženje ali kod islamskih učenjaka koji je njen muž na ahiretu ako dakle budu vjernici u svakom slučaju. Pa kažu zadnji. Dok drugi, drugi kažu da ona izabere. Da ona izabere koji je bio bolji prema njoj ili da ona sebi izabere. Dobro. Onaj koji bude imao više žena bit biće sa svima. Onaj koji se ne bude nikako ženio, niti ona koja se bude nikako udavala, dakle nije na dunjavku imala muža, nije se udavala, niti on nije se ženio. Šta će biti s njima? On bira, ali od koga bira? Dobro, care, trebaš da zaroviš urije. Čekaj malo, možete tako. Kaže se, dakle, onaj koji se ne bude ženio, kaže učenjaci, onaj koji se ne bude ženio, birat će od onih koji se nisu udavale. Ja ću opet daš Malo ustani pa tu kameru, ok, nek se zna kako... <laughs> I dakle one koje se ne budu udavale birat će od onih koji se ne budu žele. Allah najbolje zna. Dakle budući da je to gajb, a ovo je dakle govor učenjaka, tako kažu. Dakle, to je. Ne smijem dalje pričat, napašćete me. <laughs> Pogotovo žene. E, svaka žena će biti kraljica Hurija, ali tako? Svaka žena vjernica, vjernica će biti kraljica Hurija. Imaće Hurije. Kad se kaže da će e, dunjalučka žena vjernica biti kraljica Hurija, dakle to znači da će ona imati, hajde da kažem, pod svojom rukom, spominje se 70 Hurija, da će to biti njena posluga. A ti koji budeš muž takve žene, vjernice, to će biti tvoje. To će biti tvoje. A spominje se dakle da opet tih 70 hurija imaju svoju poslugu. Svaka od njih ima po jednu. Pa dakle imaš ženu i u ženu 70 i još 70. I računaj. Oni koji imaju računaj. Isplati se beloj, jel? Beloj podnositi. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ha? Haridine fiha. O njima će vječno boraviti. Imat će čiste žene. Hm. Zatim nakon toga, dakle, spomnije manje uživanje, zatim veće uživanje, zatim najveće uživanje. ridvanu min Allah. Allahovo zadovoljstvo, zadovoljstvo od Allah. Oni koji se budu bojali Allah, činili ono što je Allah naredio radi Allah, ostavljali ono što je Allah zabranio radi Allah njih kod njihovog gospodara čekaju džennetske bašće kroz koje teku rijeke u njima će ostati vječno neka se ne sikiraju imaće čiste žene i zadobit će zadovoljstvo Allaha Allahovo zadovoljstvo je, kako stoji u suri Taube 72. ajetu, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala na sličan način spominje uživanje u džennetu, kaže وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ a zadovoljstvo, Allahovo zadovoljstvo je veće od svega toga. Ali ima li nešto veće od Allahovog zadovoljstva? Slično. Slično, jel, kada se spominje žudnja za Allahom, je vam poznato to, malo akajski, akajski. Žudnja za Allahom postoje četiri ljudi. Oni koji niti vole Allaha, niti žude za Allahom. Nevjernici. Oni koji vole Allaha, ali ne žude za Allahom. Imali takvi? Oni koji vole Allaha, ali ne žude za Allah. Ima, džahili, neznalice. Došno reći, ja volim Allaha. Ali da žudi za Allahom i onim što je Allah propisao, nema ga na mapi. Oni koji žude za Allahom, što je sad četvrto jarab? Oni koji vole Allaha i žude za Allahom, što je četvrto? Dobro, dobro, to je. Šta je četvrto? Zar imaš četvrto? Oni koji niti vole Allaha, niti žude za Allahom. Oni koji vole Allaha, ali ne žude za Allahom. Oni koji vole Allaha i žude za Allahom. Ima četvrto. Šta bi moglo biti? samo ono što ostaje žude, a ne može Ha? Šta? Ima četvrto. Ko sam četiri? Onaj koji voli Allaha, žudi za Allahom i žudi za susretom sa Allahom. Ne, mogu reći oni koji žude za susretom sa Allahom, ne moram spominjati ono dve. Oni koji žude. Ima ljudi koji vole Allaha i žude za Allahom, saznali su, upoznali su svoga gospodara i žude za Allahom, Allah mu kaže, bil sad umro? Da još malo. Ali ima dakle ljudi koji vole Allaha, žude za Allahom i žude za susretom, što prije da se susretnu sa Allahom posebna deređa. Zato je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam dovio Allahu za ovu žudnju. Šauk ila liqaik. Podari mi šauk. Šauk je žudnja za susretom s tobom. Da žudim za susretom. Tako i ovdje. Dakle, Allahov zadovoljstvo ima, spomenuo je neko, ima dakle veće od toga. Allahov zadovoljstvo jeste doista vrh ali ima iznad toga. To je gledanje u Allahovu plementu lice. To je dakle najveća blagodat u džennetu. Da Allah bude zadovoljan s tobom jeste. Kao što je rekao, kao što će reći Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, kada uđu svi stanovnici dženneta u džennet, svi stanovnici džehennama u džehennem, kada se smrt ubije zakolje, da će Allah subhanahu wa ta'ala reći jeli dajem svoje zadovoljstvo i nikada se na nas više neću rasrditi. Ali dakle, veća blagodat od toga jeste da idu vjernici i da gledaju Allahu subhanahu wa ta'ala plemenito, plemenito lice. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu basirun bil ibad. Allah dobro vidi. Ili Allah dobro zna bil ibad. Došlo je el ibad. Hm? El u arabskom jeziku je za istegrak, obuhvatnost. Allah vidi sve svoje robove. Odnosno, Allah vidi i ove, sad spomenute koji se boje Allaha i one koji strastveno žude. Allah vidi sve i nadzire. I onima koji se boje, dakle, Allah vidi ko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala daje Allah vidi ko strastveno žudi i dakle onaj prethodni ajd ko strastveno žudi za ženama, strastveno voli žene i ostalo djece, ajd indirektno ukazuje da njihov završetak nije hvale dostojan. Jer Allah kaže, ono što je kod Allaha je bolje. ono što je kod njihova gospodara, to je zasigurno bolje. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala vidi sve nas. I oni koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i oni dakle koji se ne boje, koji će žrtvovati Allaha i Allahu vjeru za ono što strastveno vole. Pa dakle, neke poruke i poruke iz ovoga. vidim dakle koliko je važno ovo što sadrži ovaj kuranski ajet. Allah subhanahu wa ta'ala odpočinje ili ukazuje na to bitno sa tri. Odpočinje kul reci, zatim e nebilkom da vas obavijestim posebnom vješću i također jeli pitanje. Zatim je ovdje, kao u prošlom predavanju smo spomenuli, iz ovog ajeta se jasno vidi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rob, Allahov rob i ništa ne zaslužuje da se obožava. Nema dakle tog prava da se obožava. Allah subhanahu wa ta'ala jedini taj. Allah mu naređuje reci, dostavi, prenesi, ti si rob kome se naređuje. Kao što je i objavljen kuranski ajet kul innama ene bešorom mislukom. reci, opet reci. Neka znaju, znaju ti, a i drugi neka znaju innama ene bešorom mislukom. Ja sam čovjek poput vas. Ja sam čovjek poput vas. Dakle, Allahu poslanik sallallahu sallam je bio rob. Zatim vidimo koliko Allah subhanahu wa ta'ala vodi brigu o svojim robovima, o vjernicima. Pa im spominje u prethodnom ajetu, dakle, nevjernike, grešnike koji će žrtvovati sve za ono što strastveno vole, zatim govori vjernicima bolje, nemojte da puštate svoje oči prema onome što oni imaju od žena, od djece, od imetka i, i ono što je kod Allaha to je zasigurno bolje kod Zašto? Zato što je ovo prolazno, ovo će proći, a ono što je kod Allaha, halidine fiha, u tome ćete ostati, ostati Zatim vidimo dakle kako Allah subhanahu wa ta'ala jeli, prelijepo nas podučava. Spominje jedno, pa spominje drugo. Pa također postavlja nam jeli, pitanje, hoćete li da vas obavijestim jeli, i slično. <clears throat> Zatim vidimo ovdje Kul bi hajri min Reci, hoćete li da vas obavijestim, posebno obavijestim o onome što je bolje za vas. Ovo, ono što je bolje za vas je samo jezičko značenje. Suštinsko značenje ne možete nikako biti. U suštini ne, ne možete reći da je ono dobro, ali ovo je bolje. Ne možete reći ono je dobro, ali ovo je bolje. Ne, dakle ovo je jedina vrijednost. Samo se dakle u jeziku poklapa. Samo dakle to je isto jezičko značenje. Dakle u jeziku ne može se reći drugačije, ali dakle, u suštini ne može se nikako porediti. Ne može se nikako porediti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav način postiče sve nas da žudimo za onim što se nalazi, nalazi kod njega. Kada kaže lilladine inda rabbihim. Za oni koji se budu bojali Allaha u blizini njihova gospodara. Kod njihova gospodara. <clears throat> Zatim vidimo dakle pojašnjenje dženneta i vidimo dakle koliko su vrijedni džennet ono što ukazuje najviše na njihovu vrijednost je blizina Allaha subhanahu wa ta'ala. to je čovjek u blizini Allaha subhanahu wa ta'ala. Malo čemu se nalazi, tako. Malo čemu se nalazi. Neću da <clears throat> Zatim vidimo iz ovog kuranskog ajta da će vjernici na svaki mogući način uživati. Na svaki mogući način. Imati sigurno mjesto, uživati sa lijepim ženama, u tom mjestu, u tim bašćama za koje kažem, jeli, prekrivene su stablima, njihovim krošnjama, dakle to su stabla, voćke koje će jesti i piti. Zatim imat će jeli rijeke, piti. Imaće žene. uživaće će dakle i tjelesno i duševno i također zadobit će Allahu subhanahu zadovoljstvo. Na sve moguće načine uživaće će. Dok oni strastveno vole samo žene, kad izgube strast za ženama ostavljaju ih da. ostavljaju jeli, prohtjeve spolnih organa i ostalo nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava ko su ti bogobojazni robovi koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala što ću vam ja, ovo je predavanje iz tefsira ne mogu se skratiti kaže الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ها الذين oni ovo oni vraća se koji se budu bojali Allaha. Ko su to bogobojazni? Koji su to koji se boje Allaha? Oni, alladine yakuluna rabbana innana amenna. Oni koji kažu gospodaru naš, mi doista vjerujemo. Oni koji kažu svojim jezikom i ubijeđeni su to svojim srcem. Jer vjernici, vjernici su oni koji vjeruju svojim srcem, ubijeđeni su u svome srcu i to govore jezikom kada je riječ o govoru. kada je riječ o govoru onda dakle kada se kaže oni koji govore podrazumijeva se dakle i srce i jezik dokaz za to je također i sure Al-Baqara وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمِنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ima ljudi koji govore mi vjerujemo u Allaha i u posljednji dan ali oni nisu vjernici kako nisu vjernici kakvi su oni ovo je govor o monarcima koji jedno govore a ne govore srcem govore jezikom pa dakle vjernici govore srcem i jezikom Oni koji kažu Alladine kolonu rabbena innena amena. Oni koji kažu gospodaru naš, mi doista vjerujemo. Fagfir lana zunubena. Zato nam ovdje fa je sebebije, kako se kaže. Razlog. Zato nam oprosti naše grije. Ovdje, dakle, čovjek, vjernici se sa svojim imanom, sa imanom dozivaju svoga gospodara. Iman, iskrena vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala, to je tresubel, kako se kaže, jeli, približavaju se Allahu subhanahu wa ta'ala i traže oprost svojih grijeha. Kada čovjek upućuje dovu, prije dove bi trebao da učini neko dobro djelo. Ili da njegovoj dovi prethodi neko dobro djelo, namaz, sadaka. Ili dakle, da na ovakav način, jeli, spomene svoju vjeru, svoj iman. Pa dakle ovdje oni, gospodaru mi doista vjerujemo, zato nam oprosti naše grije. Također ovdje je rečeno Rabbena, gospodaru naš, doista mi vjerujemo. Značenje je doslovno mi smo vjernici samo pomoću tebe. Mi doista vjerujemo gospodaru naš samo pomoću tebe. Da se dakle čovjek ne uzoholi. Mi vjerujemo gospodaru naš pomoću tebe. Zbog tebe. Ti si nam to dao da vjerujemo. Da budemo vjernici. Također još jedan dokaz da se ne smijemo uzoholiti svojom vjerom imanom. Oprosti nam naše grijehe. Pa nam oprosti naše grijehe. Vjernik makakav bio vjernik ima grijeha bio bogobojazan, ovdje sada govor o bogobojaznim robovima, koliko god postavljali pregrada između sebe i Allahove kazne, koliko god činili dobrih dijela, morat će činiti loša djela. Neće moći u potpunosti se kloniti loših grija. fil lana zonubena. Oprosti nam naše grije. Oprosti nam naše grije. Međutim, kako oprosti? Što znači oprosti? Nekoliko puta sam spomnjao ovdje. Što znači oprosti nam naše grije? Gdje? Kad? Kako? Magfiret. Magfiret, oprost, znači sakri, nemoj nas osramotiti na sudnjem danu. Kada nas budeš pitao i za malo i za veliko, i za dobro i za loše, za to loše, nemoj da obejaniš, nemoj da obznaniš i nemoj da nas obračunavaš za to. Nemoj da ta naša loša djela, ti nasi, naši grijesi utiču na naš ishod. To znači oprost kada tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala oprosta, znači da Allah subhanahu wa ta'ala sakrije te naše grijehe i da dakle ne obračunava. Sakrije također na dunjaluku, da ne obznani među ljudima. Tako, griješnici smo, griješimo na ovakav ili onakav način, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i na ahiretu da ne obznani te grijehe na dunjalku pogotovo da ne obznani i sutra na ahiretu da nas ne obračunava za to. To znači dakle oprost grija. Kako se prenosi u prethodnim narodima Benu Israila je bilo kada bi počinili grijeh čak među četiri zida niko ne bi znao na vratima bi osvanulo koji je grijeh počinio, ispisano. Allah je dao. Bilo bi ispisano na vratima, bilo bi ispisano na kući, taj i taj je učinio taj i taj grijeh. Pogledajte dakle koji je rahmet, koja je milost Allaha subhanahu wa ta'ala prema nama. Fagfir lana zunubena Vakina azaben I sačuvaj nas džehennemske vatre. I sačuvaj nas džehennemske vatre. Dakle, oprosti nam te naše grijehe, sakri ih, nemoj da utiču na naš ishod i sačuvaj nas, sačuvaj nas džehennemske, džehennemske vatre. I dakle ovdje, fagfir lana zunubena. Čovjek bi trebao da traži oprosta za svoje grijehe i i velike i male. Čovjek treba da se kaje za velike i za male grije. Dobro, za velike je poznato. Zašto sad za male? Kada? Kako se mali grijesi mogu oprostiti? Činjenjem dobrih djela. Jel tako? Može Činjenjem dobrih dijela mali grije se opraštaju, dok veliki grijesi samo telbom. Dobro. A je li tebi samo cilj da se oproste grijesi ili imam nešto više od toga? imam nešto veće od toga. Možeš li još profitirati? A, e to je toba. Dakle, mali grijesi se opraštaju, brišu dobrim djelima. Innal hasanat yudhibna sejijat. Doista dobra dijela, brišu loša dijela. Međutim, teubom mali grijesi se pretvaraju u dobra djela. Zato tako treba čovjek da se kaje i za male grije. Ne samo za velike grije. Već i za mali grije Što učini od malih grijeha, treba čovjek da traži taubu, da se kaje Allahu subhanahu wa ta'ala, da traži oprosta. Kako bi mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostio? Illa men taba wa amena wa amila salihin fa ulajke se Allahu im hasana. Osim onoga koji se pokaje. Općenito je rečeno. Ne za male i za velike grijehe, za sve grijehe. I bude činio dobra djela, jeli, bude vjerovao činio dobra djela, njemu će Allah subhanahu wa ta'ala zamijeniti loša djela dobrim djelima. Oklina gabe nar i sačuvaj nas džehennemske, džehennemske kazne. Zatim, dalje, u sljedećem ajetu, jeli, 17. pojašnjava opet Es-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustagfirin bil-ashar. Opet osobine onih koji se istinski boje Allaha, koje kod Allaha čekaju džennetske bašće kroz koje teku rijeke koji će uživati u čistim ženama i koji će zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Dakle, oni koji govore jasno obznanjuju gospodaru mi vjerujemo. Gospodar naš mi vjerujemo. Međutim, vjerujemo samo zato što se nas ti uputio. Mi to ne bismo mogli svojim rukama da budemo uputio. I mi se ne oholimo, već tebi se zahvaljujemo i molimo gospodaru da ostanemo na ovome. I tražimo da nam oprostiš naše grije, da nas sačuvaš džahemimske vatre. Zatim, as sabirim, oni koji su strpljivi. Oni koji su strpljivi. Oni koji su strpljivi na pokornosti Allah, koji su strpljivi u toj bogobojaznosti, odnosno činjenju dobrih dijela, ostavljanju loših dijela i koji su strpljivi na Allahove odredbi. To je dakle ono što je čovjek potreban, jel, da bude strpljiv na činjenju pokornosti, ostavljanju nepokornosti, grijeha i onoga što ga zadesi jeli, od Allaha subhanahu wa ta'ala, od odredbe. i oni koji su istiniti, oni koji govore istinu a istinti ili istinoljubivi su odmah nakon koga? Nakon vjerovjesnika. Zato je Siddiq Abu Bakr radijallahu ta'ala odmah nakon svih vjerovjesnika. Dakle, nakon vjerovjesnika dolaze Siddiqoni, oni dakle koji su istiniti, oni koji su istiniti u svojoj vjeri, koji su prihvatili svoju vjeru istinito, iz prema toj, prema toj vjeri. Zatim, sabirine, as sadiqine, wal qanitine. Qanit jeste onaj koji je ustrajan u Allahove vjere. Dakle, oni koji su strpljivi na toj bogobojaznosti, koji su istiniti u toj bogobojaznosti, oni koji iz ljubavi sve to čine, istinu ljubiv, dakle iz ljubavi su pokorni i ostavljaju ono što Allah subhanahu wa zabranio. Oni koji su qanitin, oni koji su ustrajni u tome. El qanit postoji mnogo definicija, a dakle jedna od najsvobuhatnije onaj koji je ustrajan u tome, ustrajan u toj pokornosti. Wal munfiqin, oni koji udjeljuju svoga imetka, wal mustaghfirin bil ashar. I oni koji dobro, na početku je rečeno fakfir lana dhunubena. Oprosti naše grijehe Zašto opet sad se ovdje spominje kvar Posebno vrijeme. Wal mustaghfirin bil ashar. I oni koji traže oprosta za svoje grijehe pred zoru. Pred zoru. Dakle, to je posebno vrijeme i najbolje vrijeme za traženje oprosta. Kada Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na ovo dunjavačko nebo i kada pita ima li nekoga traži oprosta da mu oprosti. Jel? Pa dakle, nakon klanjanja vitr namaza, nakon klanjanja noćnog namaza, vitr namaza, od posebne osobina vjernika jeste da tada traže, da tada traže oprosta kod Allaha subhanahu, wa ta'ala. I nekoliko poruka i pouka iz ovoga iz ova dva ajta. Dakle, od osobina bogobojaznih Allahi i robova jeste da obznane iman u Allaha subhanahu wa ta'ala i da priznaju da je to Allaha blagodat, Allahova blagodat prema, prema njima. Da se ne uznose tim, jeli, tom vjerom. Da se ne uznose tom vjerom, da se ne hvališu, već da budu zahvalni Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, za vjernika potrebno je da vjernik traži oprosta za svoje grije. Jer dakle nema nas nema čovjeka da ne griješi. Trebamo tražiti oprosta od svoje grije i trebamo tražiti spasa od vatre. Dakle, trebamo doviti. Allahu subhanahu wa ta'ala. A čovjek kada dovi, treba da zna šta dovi. Dakle, trebate obratiti pažnju na ove četiri stvari. Kada čovjek dovi, treba da zna šta dovi. Treba da zna kome dovi. Dakle, da zna šta dovi. Da, kada učiš dovu, da znaš. Ako učiš na arapskom, poduči se obavezno, dakle, prijevodu te dovi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kako je došlo u hadisu, ne prima dovu koja je proučena iz nemarnog srca. Ne znaš šta učiš. Samo mehanički, formalno učiš. Ne znaš, dakle, tvoje srce ne prati, jeli, tvoje riječi. Zatim, dakle, da znaš kome doviš. Allahu subhanahu wa ta'ala. Da znaš ko je Allah subhanahu wa ta'ala. Da znaš da je sve u njegovim rukama. Da je sve u njegovoj vlasti. Da nema prepreke za njega. Da sve što ti je potrebno nalazi se kod njega da sve traži zbog toga kod njega. Da je Allahu subhanahu wa ta'ala lahko. Sve da ti da, što god trebaš od njega. Kada bismo svi, kako je došlo u i prvi i zadnji, i ljudi i žini stali i svi zatražili od Allaha subhanahu wa ta'ala i dao svima od nas. Što god tražimo, to ništa ne bi umanjilo njegovu vlast. Nikoliko kada se spusti igla u more ili kada se povuče igla, pa vidite hoće li što ostati na toj igli. Tolika je Allahova subhanahu wa ta'ala vlast. I Allah subhanahu wa ta'ala može da svakome udovolji. Jel? Zatim, da znamo što god čovjek više dovi Allahu subhanahu wa ta'ala daje Allahu draži i da je Allahu bliži da je Allahu draži i da je Allahu bliži zato dakle vjernik bi trebao što više da i četvrta stvar što god više bude dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da će biti ponizni prema Allahu subhanahu wa ta'ala odnosno dakle kada uči dovu da zna šta uči da zna kome uči da se time približava Allahu subhanahu wa ta'ala i da time traži poniznost. Islamski učenjaci posebni Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala i drugi govorili bi makar nam se dova i ne uslišala. Voljeli bismo da potraje ovo naše stanje kada dovimo Allah. Stanje poniznosti, skrušenosti, doživljavanje Allahove subhanahu wa ta'ala blizine. U kakvom se stanju tada srce vjernika nalazi mi bismo poželjeli da ono potraje, makar nam Allah i ne dao ono, ne dao ono što tražimo od njega. Allahu pripada najuzvišeni primjer. Kada ti treba nešto posebno, a to se nalazi kod nekoga na dunjavku, i znaš da ti može dati, i znaš da je mehkog srca, da ti vrlo lahko može dati, ha? ćeš oko njega, kruž i dan i noć. Ha? Dodvoravat se i, i, i. Biće posebno stanje, neće biti daj, ako još, ne moraš, odjavati. Ne, on ti jedino može dati, niko drugi, taj čovjek. To se nalazi samo kod njega. Znaš da je široke ruke, da ruke, da ćete, a? Oko njega ćeš. Allahu pripada nije primjer. Allah može sve da da i bez ikakve tegobe. To njemu nije potrebno. Možete vrlo lahko dati, zato dakle treba da na ovakav čovjek način treba da traži to od Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle ponizno, iz ljubavi, jeli, da se približi svome gospodaru sjeću. Zatim, ovi kuranski ajeti su potvrda postojanja jeli, vatri, vakina adabena i sačuvaj nas jeli, čehennemske patnje. Dakle, vidimo ove osobine vjernika koje Allah subhanahu wa ta'ala pocrtava. Posebne osobine bogobojaznih jesu da su oni strpljivi, da su oni istiniti, istinoljubivi, da su oni oni koji su ustrajni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da su oni, oni koji žrtvuju svoj imetak za Allahu subhanahu wa ta'ala i da su to oni koji posebno traže oprosta u, svoj, u dakle pred zoru. Na drugoj strani osobina loših ljudi jeste da gube strpljenje, da nisu strpljivi, da žure, svojstvena im je žurba, lažu, nisu ustrajni, ako i krenu jedan naprijed, dvadeset nazad, jeli, ništa, škrti su, ne udjeljuju od svoga imetka, škrti su, jeli, i ne traže oprosta, počesto se znaju uzoholiti i reći da su zadovoljni, da su zadovoljni svojim stanjem. A od ovih osobina spomenutih je naj treća koja. Ako ona bude, bit će sve. Nije spomenuta iskrenost. A sabr, zato je spomenuta prva. A sabirin. Ako čovjek bude strpljiv i bit će ustrajan. Ako bude strpljivala ustaće letru pred zoru pa će klanjati noći namaz i tražit će oprost. Ako bude strpljiv i ne mu potreban, ali da će od svoga imetka. i slično. Dakle, osobina kojom se trebamo jeli, doista pozabaviti i nastojati kod sebe izgraditi jeste dakle strpljivost. Halalte što sam odužio. Še Allah nadam se da smo se okoristili. Subhanakallahu, alhamdulillah, šadu,